wibuke ko aseseka ntayorwe ako kagusonga gashobora kuba ari indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko muwamuzi ko iyo ndwara ikunda gufata ugwaruka ruhuza ibitsina rutaragera kurangura amabanga y'abubatsi cyangwa ko ifise urucanco mbega kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko ivugwa gute twoyirinda gute muri kino kiganiro kijyanye n'amagara y'abantu turaza kumenya iby'iyo ndwara ya kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko iyo ari yo tubibwirwa n'umuganga yanonose indwara z'abakenyezi twongere tumenye umugambi w'igihugu uhanganye n'indwara ngendanwa zimara ikiringo kirekire na kanseri iri mu gitero kirimo reka tunaganire n'umuganga akora mu ishyirahamwe pathfinder ryunganira leta mu guteza imbere amagara y'abakenyezi ikaba imaze igihe ihanganye n'iyo ndwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko kino kiganiro cyashobotse ku bw'iryo shyirahamwe pathfinder christian savye nabateguriye kino kiganiro cy’amagara y'abantu ndabahaye ikaze nkaba ndabifurije gutahura no kugira icyo mukuyemo muri kino kiganiro mu gutangura reka tumenye icyo ari cyo iyo ndwara ya kanseri yo mu bwinjiro bw'itereko tubibwirwa na muganga dr gabriel nahayo yanonoseye indwara z'abakenyezi uwo bita mu rurimi rw'ifaransa umujenekoroge kubera mu makanseri afata abapfasoni niyo ya kabiri inyuma ya kanseri y'ibere muganga nahayo aratubwira ibimenyetso by'iyo ndwara ifite ibimenyetso bitari bike icya mbere kiza imbere akaba ari kuva amaraso aya maraso akaza uh, umupfasoni atari mu butinyanka bakunda kuvuga yuko ayo maraso akunda kuza umupfasoni yabonanye n'umushinga ntahe iyo virisi si imwe ni ubwoko bw'amavirisi bufise eh, imiryango myinshi hakaba imwe zimwe zimwe zishobora gutera iyo ndwara ya kanseri izindi nazo zigatera izindi ndwara ngo iyo kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitero kiravugwa Hari uburyo bwinshi bwo kuvura kanseri hakaba uburiho mu burundi hakaba n'ubutariho mu burundi butaraboneka uburyo bwo kuvura kanseri rero buzwi cyane cyane eh, hariho uburyo bwo gukora byavuga kubaga hakaba hariho n'ubundi buryo bwo gutuma umubiri wawe wigwanira cyane bita iminoterapi n'ibindi bitari bike bishobora gukorana kenshi rero mu kuvura umuntu ibyo bintu bakabikoranya ariko rero iyo ngwara iyo bayitoye hakiri kare cyane no kuvuga itarava mu kibanza yatanguriyemo ngo yandukire ibindi bice by'umubiri kuko irashobora no kuva ngaho ikaja ahandi hataneye icyo bisangiye mu bisanzwe virusi hepe e, kubera uca ushikira mu bihimba by'umubiri bitarakomera ugaca ubona kwinjira eh, biboroheye ariko n'abandi baba bamaze gukura uwo ubafashe barashobora kugwara iyo ngwara ya kanseri ariko cyane cyane rero abatanga imibonano bakiri bato baba ari abantu basesereguzwa cyane n'uwo mugera urumva indwara igashobora kubafata kurusha abandi nicyo gituma babivuga arashobora no kukuvura ntibandanye ijya hariya ku ruhande rwo kuba kanseri urumva gutomboye bagashobora mbere niyo bayitoye hakiri kare basanze ari kanseri bakakuvura neza uwo muntu ateza kujya kwipima ntarinde ashika ku rwego rwa kanseri yobarinde yoba arakiri muto yoba ari cyangwa n'ibintu yokwama agirisha nka kurya umuntu ajya kwipimisha diyabete cyangwa izindi ndwara ego cyane bagira nka kurya Eh, ubu mbere hariho n'abantu n'ibyo bagira kuri gusa bakagupimira ukabona yuko ukomeye babonye ko ukomeye bakacaho kureka usubira ukagaruka haheze imyaka ibiri cyangwa itatu iyo bamaze kubona naho hari ibintu biriko birahinduka bitangura kuja eh, gutumbera ko byoba kanseri hariho ingene bashobora kukuvura iyo rwinjiro rw'igitereko rwawe ntirurware kanseri babonye naho kanseri iriko iratangura hariho n'uburyo bashobora kukuvura ukavyara utari bwavyara bakavura buke buke bakarindira baguma bakurikira ugashobora kubyara muganga dr gabriel nahayo aratubwira ingene iby'iyo ndwara byifashe mu gihugu oya ni indwara igwiriye cyane ni indwara igwiriye cyane kurabye ibintu bavuga yuko byaba bitera iyo kanseri y'urwinjiriro rw'igitereko ni ibintu umenga uba uri kuracapa igihugu cy'u burundi urumva baravuga abantu hanyuma bakavuga yuko eh, ikunda kugwira ahantu eh, hariho ingorane mu kwikingira k'umubiri murazi yuko umugera wa sida ino utari muke urumva naho nyine ucumenga bariko baracapa igihugu cacu Burundi mm. nico gituma rero mbona yuko eh, iyo ngwara itegerezwa kuba ari nyinshi cyane ariko rero nta biharuro birakogwa mugabo uravye abantu usanga baza kwivuza ari ngaha canke ahandi usanga iyo ngwara ya kanseri yo gwinjira gw'igiteko ari ingwara nyinshi cyane nyinshi cyane hani kibabaje ugasanga kenshi tuyitora dutangura kuyibona yarakuze cyane hamwe usanga mbere atanu ishobora kwivura umuntu ugasanga no gupfufaza gusa twibutse abari ko barakurikira kino kiganiro ko twahisemo kuvuga ku indwara ya kanseri yo mu gitereko ubu naho dutega amatwi muganga dr janine ayinkamiye ni cegera cy'uburongo uyu mugambi w'igihugu ujeje kugwa n'indwara ngendanwa abanza kutubwira icyo ari cyo bene izo ndwara ngendanwa indwara ngendanwa ni indwara twavuga zihushanye eh, ni indwara izi ndwara z'ibiza izi ndwara nka za malariya nka za sida nka za tuberikirose Eh, igituntu iva nkumbure ku kuntu abantu bagenda babaho hanyuma eh, bigatuma eh, umubiri uheza ukagira izo ndwara ukadeveropa izo ndwara umuntu yokinga kubera kuvura uh, turamuha umuti wo gupfufahaza bigatuma aguma afise mu mubiri we haguma hameze nk'uko umuntu uwo ari we wese uh, akomeye ameze umugabo iyo ndwara iri ngaho iri muri we ari nka gufata umuti bishobora gutuma uh, abandanya ashobora gushika kuri za ngaruka mbi nakubarira mm. ngaha turabona yuko ari umugambi w'igihugu ugejwe guhangana nawe n'izo ndwara usanga akenshi zikomeye eh, mugabo uvuga yuko umuntu ashobora kugira icyo akoze eh, iyo ndwara ya kanseri y'umugwinjiriro w'igitereko ni indwara abantu benshi batazi nka kujya tuzi malariya sidanike mbega ubwirageje kuraba mubona iyo ndwara koko eh, yari ikwiye guhagarikwa n'abanyagihugu ni indwara ifata abarundi benshi eh, cyangwa ntiratera ubwoba ntiragera ku rugezo rukomeye uyirabye urabona ko ari iyo guhagarukira koko iyo ndwara ni indwara yo guhagurukira kubera yuko iyo ndwara ifata abakenyezi bakiri bato umukenyezi agifise inguvu eh, zo kurera abana biwe novuga ngo umuntu atanguye ubuzima ni ukuvuga ngo iyo ngwara itangura kwiyarura cyane cyane ku myaka mirongo ine mirongo ine n'icyenda gushika ngaho niho itangura kwiyarura ntaba yayitanguye kuyirwara kuri uwo mwaka kubera yuko ahakuru iyo ndwara ya kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko iva ku mugera umugera bita human papilloma uwo mugera umuntu mu kuyandura bayandura biciye mu mibonano mpuzabitsina Eh, tugaca duhimiriza ugwaruka abana bakiri bato yuko batorangura imibonano mpuzabitsina bakiri batonya eh, irava kandi n'ukuntu sinovuga ngo irava mugabo kimwe mu nkabuzo ukuntu umukenyezi atera yibaruka abana benshi eh, birava kandi n'ukuntu umuntu agendana umugera wa sida umuntu rero iyo agenda n'umugira wa sida murabyumva umubiri wiwe uca uh, utagifise ingufu zikwiye hanyuma rero akana ako ariko kose koza ntabwo yari yaragendana kagaca kamushobora kumumerera nabi naho rero iyo ndwara yo mu bwinjiriro bw'igitereko urumvise ingene itangura kuza iyo ndwara rero turashobora gupima ibimenyetso bya mbere hanyuma turashaka kuvura ibyo bimenyetso bya mbere gutyo bigatuma umuntu atazarwara indwara ya kanseri ngo abapfasoni bibungenze nabo nyine bakwiye gukurikiranira amagara yabo n'iby'indwara ya kanseri yo mu bwinjiro bw'igitereko birimwo mu bisanzwe muri porogaramu urazi yuko umupfasoni imbere y'uko bashinga urugo babanza kwipimisha umugera wa sida Eh, hanyuma rero barahimiriza turahimiriza tugasaba yuko imibonano mpuzabitsina batoyitangura imbere y'imyaka eh, mirongo ibiri eh, hanyuma ibyo nibyo duhimiriza mugabo urabona yuko waramutse wagiye kubaka ugenda kubaka hageze urumva turasaba yuko bagenda bipimishije umugera wa se ibituma ni nokwita mu gifaransa facteur de risque muri ibyo bituma harimwo ahakuru harimwo uh, kurangura imibonano mpuzabitsina ukiri mutonya imbere y'imyaka mirongo ibiri hanyuma harimo uh, kwibaruka abana benshi uh, harimwo uh, kunywa itabi harimo kunywa inzoga birenze urugero Mm, hakabamwo kugendana n'abagabo cyangwa hanyuma ikindi nacyo ni uko nababwira ko eh, hariho urucanco urwo rucanco rero rukaba rwaratanguye ngaha mu burundi wacu eh, rwatanguranye eh, n'umwaka n'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu aho bacandaze abana b'imyaka cenda kuva ku myaka icenda gushika kuri cumi n'itatu hanyuma ah, mugabo turacari ku ntango bakaba bacandaje mu district ya Rumonge na district ya ya muri ibyo wumva ubwo rucanco nago ni kimwe mu bindi bituma bikomeye ariko kandi hariho oh, ikindi gikogwa gikomeye cyane cyo gukora hariho kuraba ibimenyetso by'intango oh, ibimenyetso by'intango byo ku ndwara ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko aho ujejwe amagara y'abantu ashobora gupima akongera akagira ko akagenda avuye eh, ibyo nabyo tukaba twarabitanguye mu ntara ya kayanza na muyinga tubifashijwemo na patifinda interinasiyonari ni ukuvuga ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ari mu myaka yo kurondoka arahamagariwe kuza kwisuzumisha bitarashika aho indwara ya kanseri yiyarura hama bagaheza bakaheza bakamuvura bagira ko bamuvuye ibyo nabyo abahinga bakaba babonye ko bishobora kugabanya gushika ku mirongo irindwi ku ijana leta kurwanya indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ego ishyirahamwe patifayinda interinasiyonari eh, ni ishyirahamwe rikorera mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi eh, ni ishyirahamwe ryunganira leta ku migambi yo guteza imbere amagara y'umukenyezi tukaba dukorera mu ntara kuva icyo gihe uyu munsi zine twatangiye turi muri zibiri turi muri kayanza turi muri kirundo muyinga na karusi n'izindi ntara nka ngozi naho turakorerayo tukaba dukora muri rusange ibyo gukingira amagara y'abakenyezi eh, muri ibyo rero twakoze byinshi mugabo ibyo tushaka kuvuga uyu munsi ni ibijyanye n'indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko hari umuntu ashaka kumva ibyo muko ashaka gukora umuntu urundi wese yumvise kanseri yumva ko ari indwara idakira ari umuntu ateza gupfa mbega mwebwe muko murafasha eh, eh, kurwanya indwara idakira koko ubwo eh. wese umurimo atacu uzoshikako oya indwara zose zirafise uburyo bwo kuzikingira kanseri yo mu bwinjire bw'igitereko nk'imwe mu zindi ndwara zibangamira umukenyezi nayo tuyikinge gutyo dushobore gukingira abakenyezi b'abarundikazi mbega kugira ngo mubyihange mwabonye yuko koko iyo ndwara ibangamiye abakenyezi yego cyane eh, igihe twabitangura nta biharuro byariho mu gihugu hari ibiharuro duhabwa na oms yerekana ko iyo ndwara ihari by'ukuri cha turatangura kuwishigikira iyo ngwara irahari ngaha mu burundi kuko uyu munsi ndiko ndavuga tumaze gupima abakenyezi baje igihumbi muri abo ababa ba mirongo itatu na batanu twasanze bafite ibimenyetso by'intango ya kanseri yo mu bwinjiro bw'igitereko muganga ndabagiye abanda yatubwira abandanya atubwira iciyo shirahamwe ryishinze guhangana n'iyo ndwara ya kanseri yo mu gitereko rimaze gukora ego nako ndavuga nti uh, uburyo turiko turakora twabaye turatangura mu ntara zibiri intara ya kayanza na muyinga aho tuko uh, dushyigikira ibitaro bya kayanza n'ibitaro bya gashoho mu ntara ya muyenga kugira ngo tubihe ubushobozi bwo gupima abakenyezi ibyo bimenyetso mburi no kubivura aho nyene kugira ngo hagarike iyo ndwara ya kanseri icyo twashoboye kubona muri uyu mwanya tumaze dukora nk'icigwa twize uko hariho abakenyezi twapeye dusanga baramaze kugira ibimenyetso byo baramaze kwinjira muri kanseri abo rero kugira ngo tubandanye kubafasha twafashe yuko ubu uwo tuzosanga afite ibimenyetso byerekana ko yamaze gutangwa muri kanseri hariho ubuhinga bwo gufata agace kaho hagwaye bagatwara muri laboratware bagapima bakaraba ko ari kanseri mw'ico gihe rero imaze kwitwa ko ari kanseri tuca twegera abahinga akamuvura gushika umunsi mu Burundi buhinga buhari bwo kuvura kanseri ni ni gukora umuntu cyane cyane bagakura ko ako gace kagwaye mu gihe bayibonye itarasanzara kuko ikindi kibi cya kanseri nuko ica isanzara umubiri wose kaza gufata ibindi bice wasanga muco genda ushaka kuvura umuntu twifuza yuko muri kazoza ka hafi tuza turafasha abakenyezi mu gufata agace kagwaye tugatwara muri laboratoire bagapima bagasanga kagwaye basanze agwaye ari kanseri by'ukuri haratumufasha kuvugwa iryo shirahamwe pathfinder rero naho rimaze gukora ibikora inka mu kugwana iyo ndwara igisibije ngo uwo mugambi wayo ntibagiye kuwuhagarika ahubwo bagiye kugwiza inguvu muri kazoza muganga irene ndabagiye arazitubwira ego nako ndavuga nti uburyo tuko turakora twabaye turatangura mu ntara zibiri intara ya kayanza na muyinga aho uh, tuko dushigikira ibitaro bya kayanza n'ibitaro bya gashoho mu ntara ya muyinga kugira ngo tubihe ubushobozi bwo gupima abakenyezi ibyo bimenyetso mburi no kubivura aho nyine kugira ngo hagarike iyo ngwara ya kanseri icyo twashoboye kubona muri uwo mwanya tumaze dukora nk'icigwa twize nuko hariho abakenyezi twapimye dusanga baramaze kugira ibimenyetso byo kuba baramaze kwinjira muri kanseri abo rero kugira ngo tubandanye kubafasha twafashe yuko ubu uwo tuzosanga afite ibimenyetso byerekana ko yamaze gutangwa muri kanseri hari ubuhinga bwo gufata agace kaho hagwaye bagatwara muri laboratware bagapima bakaraba ko ari kanseri mw'ico gihe rero imaze kwitwa ko ari kanseri tuca twegera abahinga akamuvura gushika umunsi mu Burundi buhinga buhari bwo kuvura kanseri nishirije ni gukora umuntu cyane cyane bagakura ko ako gace kagwaye mu gihe bayibonye itarasanzara kuko ikindi kibi ca kanseri nuko icisanzara umubiri wose kaza gufata ibindi bice ugasanga muri ico gihe ushaka kuvura umuntu turifuza yuko muri kazoza ka hafi tuzaba turafasha abakenyezi mu gufata twigishije ashobora kwakira abantu iminsi yose nuko akora ibindi adashobora kubikorera iminsi yose mugabo barateguye iminsi badoza barakira abantu kugira ngo abo bakenyezi bose bari mu myaka y'iyo ndwara bipimishe uwo basanze ashobora kuba afise ibimenyetso avugwa hakiri kare gutyo akingirwe kanseri y'ubwinjira bw'igitereko aha ni ikiganiro kijyanye iby'amagara y'abantu kigarukiye christian savye nk'aba ndabashimiye mwese muriko murakurikira kino kiganiro tukanashimira n'aba baganga batandukanye baduhaye umuco kuri ino ndwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko tukanashimira bimwe bivuye ku mutima umugambi muzima w'iryo shyirahamwe patifayindi watumye kino kiganiro gishoboka mu gutanga uburyo